pri la verai costoi de la turismo. La unova studaggio, la turismo causas hoc procentoin de la tutterai en aerigoi de varmdomai gassoi, de la flug voyaggio gis la souveniro. Cai tio estas pli granda dimensio, ol oni supposis gis nun. Sciencistoi de la Universitato de Sidneio en Australio en calculis en sia analiso pli ol nur la efico in de transportiloi cae hoteloi. Laula indicoi de la esploristoi, pli fruai esploroi, resultigis pli mal granda in mesur valoroin. Tiel exemple studajo el la jaro du mil dec, el calculis en aerigon de varm domai gasoi, cun efico alla climato, de 1,2 miliardoi da da carbon dioxido pro la tuttera turismo. Tio tiam sumigis al proximume 3% de la tutterai en aerigoi. Tiui analisoi tamen ne covras la livercenoin, kiui estas basai por la turismo, cae tial ili ne representas verain, piet premain signoin, de carbon dioxido. Tial por la Australia estiencistoi estas considerindai ancaula damagiae efficoi de mangiagioi cae trincajoi alla climato, cae ancaula offertoi de la podetala comerzo kiel consequenzoi de la internazia turismo. La esploristoi sin apogas sur amplexae datumoi pri la turismo en cent octegnau landoi, inter alie de la monda organizo por turismo. Tiuin datumoin ili transmitis al sia propra datum banco por povi detaligi la carbon dioxidan piet preman signon laula de veno de turistoi. En tutmonda ranglisto la unuan rangon occupas turistoi el usono tiam en la dua rango turistoi el Cinio, cae en la tria rango el Germanio. Sequis en la listo la turistoi el Hindio, Mexico, Brasilo, Canado cae Japanio. Post plua parta analiso pli altigis la en aerigo de varmdoma magasso pro la turismo de la jaro 2009 gis la jaro 2013 de 3,9 miliardoi da carbondioxidae equivalentoi al 4,5 miliardoi da ili. Tio laula stiencistoi correspondas al pli altigio de 3,3% iare. Cai pro la crescanta pon stato, da en aerigo de varmdomai gasoi, pli altigias pro turismai voyagioi ec super proporzie che mal en landa producto de pli ol quartec mil usona idolaroi por capo, pli altigio de la bon stato de tec procentoi conducas al pli altigio de la carbon dioxida prem signo, pro voyagioi, ed ec tri procentoi. Se la nuna tendenzo dauros, post sep jaroi la en aerigo de varmdomae gassoi pro turismo sumigios ciu jare al ses como quin miliardoi datunoi da carbon dioxidae equivalentoi. Char por la pasinta iaroi validas, la demando de la consumantoi privoiaggioi estas crescinta multe pli rapide ol la consumo de la aliai productoi cae servoi. La esploristoi tial postulas che la voyage muloi mal pli usu la aviadilon cae che ocasu compensai pagoi pro la en aerigo de carbon dioxido. Evidentigas che la turismo pli cae pli atingas limoin de capacito, cu en multe visitatai urboi, kiel Venezio cae Dubrovnik, ciu rilate alla mastrumado de la provisado de la turistoi per mangiagioi cae trincagioi au rilate al problemoi causatai pro la traffico.